Matxin eperrago ekilan egin hon, Matxin? Egin hon. Ordean hitz bat, uh, hien presa sortu behituk hor. Uh, lehenik altu bat ohartaziko daik kamini bat hie bilbidia nula zer uh, e, ikasket edo zer estudio egin jan. Ordean uh, nik egin txaten estudiok uh, hatxarretik euh, maulen uh, eta basua hani gandiat eta geho estudiatu jat euh, biologia, licentzia bat egin Eta azkenin uh, ingenieur eskola batetan sartu nuk, uh, ingenieur agronom uh, delakua, bordelen. Eh, eta guai, uh, ez dut fini eta, inbeanean nik isatzia eh, enpresa baten ikusteko, eh, ikasteko lehenik, eta en uste zebait interesgarri baita Ordin hola, labontxai bus uh, bat, agroalimentera ibus. Eta ordin, uh, ingenier izatez, txarkatu zertan zer lantzen ahal nien. Eta hortako heltunuk ondarkinen Eh, agroalimenteran ondarkinen eh, tratamentian uh, eh, gaina, eta hortako hori isatzen diat projekt bat emuntatzia gainen. Mhm. Justukin hor, uh, bardo zen hortan uh, plantatuik bezala hiz? bai hor din, mementun uh, lantzen, lantzen hasinuk uh, empresa eta proposatu ditadi, uh, nahi banin uh, bulegoa instalatu, mm kenetako, zenta egiten duguna, duk eh, estudiatzia, undarkinen estudiatzia ikusteko valorizazione bat izatzen ahalden ez gibirin. Eta hor din, uh, eh, untxaduk uh, eh, jizamentu hoien kantin estudioen egiteko eta bai betxi beti kantin izateko. Mhm. konkretok ideia bat zuken dezagun, zer di agrojan haian dien undarkin hoik? Be, eh, ondarkin hoik, uh, eh, untsezegu adibidez uh, eh, labuantxan jabiltentiagu, uh, turto de kolza zien hoik, eta habosik horretutuk jabilik, bena kabalek espadia haljaten, uh, usin uh, urtukit zentiagu plastikoa balin bazen bezala, edo ondarkin txarrak bazen bezala, aldiz ni segurnuk uh, badela uh, balore bat barnen hor baliatzeko, Eta adibidez, uh, eh, egun eh, eh, handitzen ari den sektore bat, duk uh, mailan, uh, me zerrealak bustitzen tie, uh, ostekatzuma denboaz, eta, eta geho e, egiten di juz horriki, eta deitzen diagu le dres de brasserie, hoik tie, usien, edo errazten, eta uh, oai ba, batutuk iniziatiba hantz eh, hoien balorizatzeko, egiten die ina bezala, zerreala baita, eh, batuk proteina hantz barnen, fibra, eta ordin eh, jenten jan haiantako, jabiltena halduke bai, be, ina normala bezala, ogi ina bezala, eta dibidez hoi lantzen diagu ikusteko heben, heben gainti egiten ahalden zerbait horribuz, uh, bergaiza sagar euh, euh, uh, juge eta hoietan, uh, fruiti juge euh, pelakoak, uh, hoik urtukik dienak usin, edo uh, sohuetan ezaik edo edo sumaitariz kabaler baina ez tegu sobea maitena jale uh, azido baita. Ah eta hortan behar den bergaiza, uh, badakiek frutien pelakoan diela nutrimentu habuenak. Eta hoien balorizatzeko, enak ginekik ikusi zer egiten ahalden, izan ondarkin gutiago, edo ondarkin biologiko gutiago eta holaz e, eh, bortxatzen dik, e, eh, bortxatzen dik enpresak ebai e, eh, e, aitzin klima horren problema badela, behar dela beti aitzina horri bizun. Eta guk egiten duguna duk estudio e, hoien gainen ikusteko zer moldetan balorezatzen halden. Hor, jakusten eita daki batian undarkinak eta hor zer da, intxegu bat zer da hoi?

eta gainetik uh, eh, jebetema hortan koloian egiteko eta imitazion kuren egiteko sagarran, sagarra pudran jabilten jagu ah, eta... ala, zer? Eh, bai... Koko txaketoko? Bai, koko txaketoko, eh, eta, ah, bai. eta pudra eginik eta geho olio sumaiteki uh, egiten dik kola bat bezala mhm. eta kola janja hoi ezartzen diagu, tekstilan gainetik. La bonne chose est tricoté en coloyabadik chosto rien de coloye donne tu gouri la ttiatsan quoi. Ha dit. Ha dit que ta euh, <laughs> ordine euh, euh, hortan baduk et unique oberoita hamakha shagakh et ta dit mm. du glance nichatseko shagakh vais sikaviteko et ta betti barne résistance condensan yabiliki sateko. Mais hoya chakhiyat yuwan hor pour pas jamais Eta bestik, jakusten juntin uh, poxeta hoik, zer zien, uh, nuen markatuk behizien? Uh... Ordin uh, desbardin, produktu desbardin, uh, horrek hendegu galto bat uh, uh olio egiten diena hura eta entzauraiki, ah, bai. uh, empresa eta ordin hek bai iebai uh, Kuskien kuskin zekin ez edo? Ez, kuskik elkiktu duk, mena frutia duk, mm. prentsatu honduan, olio elkitzen duk, ah, eta batzen duk parte gogor bat, eta horrekin uh, in bat egiten dugu, eta in horrek in gozua, zigerri askar, edo hur gozua, mm. eta hoi agroalimenter antako duke, kadibidez, uh, hola, kolako gaiza uh, um, bier rondarkinek ebai egiten dugu in uh, jan bena ebai biomaterio entako, Euh, yabilik duk hain ah, fibra euh, papier d'emballage egiteko euh, mm. enpresa zumaitetan. Holako, holako gaiza egiten txagi. Mm. Ah, ba, deja untsa partiduk zide hor din. Ez duk hatxarria. Hatxarria duk bai, txerkatzen abigia beti. Eta wala, guai nahiginik handitzeko enpresa habosekuken eta e, tu <laughs> bai volume e, po, e, posible dena. Hor prototipak bai ziktutuk, guai bardek ikusi e, ham, posible denez handitzia produkzione hoik. Mm. Bon, eh, animaleko posibilitateak batuz akordian, nula, nula haitatzen da, azkenin nula haiti egiten da, horrekin eginen jago errandian bezala kosmetika, horrekin habo hoi, horrekin habo hoi. lehenik hasten duk beti eh, eh, egiten diagu, karakterizatzen diagu eh, ondarkina, eta ikusten e, zumbat fibra baden barnen, zumbat proteina, eta geho ikusten badugu e, adibidez fibra baizik dela, uh, eh, usin ez dukai ja hoien eh, edo mailan. Uh, eh, Hobena duk material egiteko, adibidez fibra izago duk eabiltia, proteinak dielaik, bat duk proteina desbardin hanitz, Eta hor, estudiatzen tiago egio proteinak uh, BDBDA ikusteko zer hobena den egiteko, ordin lan luze batuk, mena oso eta usin uh, eh, atzabaiten dugulaik zerbait eh, jentia uh, interesatzen dik, mm. eta nire ustez zentzu bagutzak uh, iniziatiba horreki. Mm. Justokin, zien publika zer da, zer izanen da, habo euskal herrin bat zukoiz, ala zabaltzukoiz, nulara ikusten eta sumat enpresa bada janhaian, agro janhaian nahi behitia Ordin, bai euskal herrin, nia hennik ekin egin lan hoi, zen eh, eta behardik eh, ondarkinen hylian eh, izan lantzeko. Uh, mm. usin badik ondarkinetan, eta ez behar ez duk posible ba, ondarkin baten balorizatzeko uh, 2000 km egin aztia. Mm. Eta lokalian izan beharrez, nik nahi nik euskal herrin egin, behardik jakin uh, iniziatiba hoi berri dela, eh, innovazione batuk, eta nik inbanik euskal herin muntatu, eta geho ez, marxatzen bada, beste eh, proposatu eh, eh, uh, jakintxia edo zeket mhm. uh, gue, gue lana. Mena idea bai, Euskal Herrin horren egitia, Euskal Herria izan da dina lehena, ondarkin mailan, uh, balorizatzen uh, enpresa handi eta Eta heben bai, barakiak badakiak Euskal Herria izigarri agronomian uh, janhai produksione hanis badela, desbardine, hor din uh, gynia enetako untsa haitatuk duke hortako. Mm euh, azken gaitzabat ez dakiat erraiten ahaldugia nun, nun plantatuik izan eta nula jartengia harremanetan hiekin interesatuk bagia hielanaz? Ordin, euh, mementun uh, uh, bardozen instalatuik gutuk, uh, badiak lokal tipi bat, eta ordin uh, heben gainti dien enpresak bena juiten ahalduke bai, Sibiula tartino edo Lapurdila tartino uh, gabe. egabe. Eh, Interesatuk badia gentik, uh, eh, ahalni kontaktatzen direktoki uh, biur deitzen duke enpresa hoi, uh, B-I-H-U-R. Da izen hoi zentako hoi haitatu du? Ordin biur, uh, duk bihurtu hitzetik, uh, dena edo eta berden boan egiten dik bihur, uh, bi bizi balin bezala, eta egiten duguna duk be, bizi berri baten amaitia uh, eh, ondarkiner, hortako, hala, bi hur uh, eh, haitatu diagu. Entzua, meskerik hantzi,